Tio estas iam certa, prin tempo comencidias. En Francujo, egde februaro, la herbo extaras, verdigias, cae venteto movigas tiun tapishon. En Normandio, sur dorso de tegmentoi, oni vidas floradi irisoin, cae flavigas. La humidezzo de la maro helpas aquumi tiun dian giardenon. En tiu tempo mia lando hesitas, ancora uduon dormas, sed post du semainoi inhalas plicai pli fortan aeron, flaras bon odoron de grundo, e la latero au negio supren rampas unuai rompigemai floroi, blancai galantoi, apud ili leucoioi cun flavai borduroi. Cie crescas flava erantido, vere unua videbla floro en niai ciardenoi. Febre el trudas sin bluai muscarioi, cae annonsas novan tempon de coloroi. Nia lando cur atingas floradon de ciui printempai crescajoi. Proxime de arbaro audigas pepado de paruoi, ciui festenas en nia birdonutreio. La passeroi, logiantai sub tegmento de nia domo, Dividas cun la nutrajon. ofte al flugas streptopelio el tegmento ide apuda corto levicias en aeron colomboi cilii hastas nutrisin, car la grundo neofertas ancora u vermajon ancau fruct arbor rectijas devualijas haste comencigas cresci burgionoi el ciui brancetoi de arbo. Baldau regos tempo de rosblanque florantai pomuioi. La homo promenas en sia giardeno fiere, sam kiel creanto, rigardas de proxime craquetantain burgionoin, cae comenzas semi, planti, turni grundon, akvumi, ec instrui la naturon, kiel kreski por gioigi nin. Ciam pli pli ofte aperadas suno, portanto de nova crescajo. La suno, espero de daurigo de natura miraclo de vivo varmo de suno poste neniu floro crescas. Vera printempo videblas en herbejo, gi flavigas per leontodoi, tuta tero brilas kiel suno. Nun estas printempo, la reggio de nova vivo. Mia lando hesitas, Ancora udon dormas.